Awit, Kabanata 70 Iligtas mo ako ngayon, Yahweh. Ako ay iligtas. Tulungan mo ako, O Diyos, nang di mapahamak. Mga taong nagtatangkang kumitil sa aking buhay, bayaan mong mga litot mag-ani ng kabiguan. Iyon namang natutuwa sa taglay kong kahirapan, bayaan mong mapahiya at magapi ng kalaban. Sila namang ang layunin ay magtawa at mangutya. Sa kanilang pagkatalo, bayaan ding mapahiya. Ang lahat ng lumalapit sa iyo ay magkatuwa, gayon din ng nagmamahal sa pagtubos mong ginawa. At sabihing lagi nila, O Diyos, Ikaw ay dakila. Lubos akong naghihirap tunay na nanghihina, lumapit ka sana agad. O Diyos, sana'y lumapit ka. O aking tagapagligtas, katulong ko sa tuwina, huwag mo akong paghintayin. Yahweh, sana'y mahabag ka.